بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون برام خرابان بخشنده مهربان این سوره است که آن را نازل کرده ایم و تعمیل احکام آن را بر شما فرض گردانیدیم و در آن آیات روشنی را نازل کردیم تا باشد که پند بگیرید الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من الْمُؤْمِنِينَ زن زناکار و مرد زناکار هر یک از ایشان را صد دره بزنید و شما را در مورد ایشان در دین خدا رعفت نگیرند اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید و باید یک دسته از مسلمانان مجازات ایشان را مشاهده کنند الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين مرد زناکار نکاح نمی کند مگر زن زناکار یا مشرک را و زن زناکار نکاح نمی کند مگر مرد زناکار یا مشرک را و این کار بر مؤمنان حرام شده است والذين يرضون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون کسانی که زنان پاک دامن را متهم به زنا می کنند و سپس برای اثبات اتهام خیش چهار شاهد نمی آورند پس ایشان را هشتاد دره بزنید و هرگز شهادتشان را قبول نکنید هم ایشانند فاسقان إلا الذين تابوا من بعد ذلك فاصلحوا فإن الله غفور رحیم مگر آنانی که توبه کردند و خیشتن را بعد از این اصلاح کردند پس بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهدان لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين و کسانی که زنان خود را متهم به زناکاری می و برای اقامه آن گواهانی به جز خودشان ندارند پس گواه که یکی از ایشان چهار بار شهادت است به اینکه و الله قسم است که او واقعا از راست گویان است والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين و سوگند پنجم این است که لعنت خدا بر وی باز اگر از دروغگویان باشد ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين و زن مجازات را از خود به این طریق دفع می کند که چهار بار به خدا شهادت دهد که بدون شک او یعنی شوهرش از دروغگویان است والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين با سوگند پنجم وی این باشد که غضب خدا بر وی باز اگر شوهر او از راست گویان باشد ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نمی بود و اینکه خدا توبه پذیر و با حکمت است شما واقعا تباه می شدید ان الذين جاءوا بالإفك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم کسانی که آن تهمت عظیم را مطرح کردند گروهی از شما بودند اما گمان نکنید این ماجرا برای شما بد است بلکه خیر شما در آن است آنها هر کدام سهم خود را از این گناهی که مرتکب شدند دارند و کسی که بخش عظیم آن را بر عهده گرفت عذاب عظیمی برای اوست لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید مردان و زنان با ایمان نسبت به خود و کسی که همچون خود آنها بود گمان خیر نبردند چرا نگفتید این یک دروغ بزرگ و آشکار است لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون چرا چهار شاهد برای آن نیاوردند اکنون که چنین گواهان نیاوردند آنها در پیشگاه خدا دروغگویانند ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم و اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت نصیب شما نمیشد به خاطر این گناهی کرده اید عذاب سختی به شما میرسید إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظیم به خاطر بیاورید زمانی که به استقبال این دروغ بزرگ رفتید و این شایعه را از زبان یکدیگر میگرفتید و با دهانهای خود سخنی میگفتید که به آن یقین نداشتید و گمان میکردید این مسئله کوچکی است در حالی که خدا بزرگ است ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید برای ما مجاز نیست که به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 يعملون در آن روز که زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها و اعمالی که مرتکب می شدند گواهی می يومئذ يوفيهم الله دینهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين در آن روز خداوند جزای واقعی آنها را بی کم و کاست می دهد و میدانند که خداوند حق مبین است الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم زنان خبیث و ناپاک از آن مردان خبیث و ناپاکند و مردان ناپاک نیز تعلق به سران ناپاک دارند اینان از نسبتهای ناروایی که به آنها داده می شود مبرا هستند و برای آنها آمدش الهی و روزی پرارزش است غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ای کسانی که ایمان آورده اید در خانه های غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر عهد آن خانه سلام کنید این برای شما بهتر است شاید متذکر شوید فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أَزْكَى لكم والله بما تعملون عليم بعد اگر کسی در آن نیافید داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شود باز گردید باز گردید که برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسكونة فیها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون گناهی بر شما نیست که وارد خانه های غیر مسکونی بشوید که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 الطبع الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاه حوث آلود به مردان اجنبی فرو گیرند و دامان خیش را حفظ کنند و سینت خود را جزان مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند و چادرهای خود را بر گریبان خود فرو گذارند و سینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا آنچه مالک اوست دستهای ایشان یا خدمتگزاران مردی که صاحب شهوت نباشند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان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 مِنَ الَّذِينَ من مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ و بیگمان به شما آیه های روشنی نازل کردیم و نیز مثال از زندگی پیشینیان شما و پند برای پرهیزگاران الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم خداوند نور آسمان ها و زمین است مثال نور او چون تاقی که در آن چراغی قرار دارد و چراغ در شیشه است و آن شیشه گویی ستاره است چراغ از روغن درخت مبارک زیتون افروخته می شود که نه و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 و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل می کند آنها از روزی می ترسند که دلها و چشمها در آن زیر و رو می شود لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب هدف این است که خداوند آنها را به بهترین اعمالی که انجام دادهاند پاداش دهد و از فضلش بر پاداش آنها بیفزاید و خداوند هر کس را بخواهد بی حساب روزی میدهد والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب کافران بیگمان اعمال ایشان مانند سرابی در دشتهای ریگزار که آن را انسان تشنه آب میپندارد تا به نزدیک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 شيء قدير و خداوند هر جنبنده را از آب آفرین گروهی از آنها بر شکم خود راه می روند و گروهی بر دو پای خود و گروهی بر چهار پا راه می روند خداوند هر چرا اراده کند می آفریند چرا که خدا بر همه چیز توانا لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ما آجات روشنگری نازل کردیم و خدا هر که را بخواهد به صراط مستقیم هدایت می کند و یقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك آنها میگویند به خدا و پیامبر ایمان داریم و اطاعت میکنیم ولی بعد از این ادعا گروهی از آنها روی گردان میشوند آنها در حقیقت مؤمن نیستند وإذا دعوا إلى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 به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند سخنشان تنها این است که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و هم ایشانم رستگار من یطع الله و رسوله و یخش الله و ويتقه فأولئك هم الفائزون به هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و از پروردگار بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد آنها رستگارند وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن اللَّهَ خبير بِمَا تَعْمَلُونَ آنها با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرماندهی از خانه و اموال خود بیرون میروند و جان در طبق اخلاص گذارده تقدیم می کنند بگو سوگند یاد نکنید شما طاعت خالصانه نشان دهید که خداوند به چه عمل می کنید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 شما ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده میدهد که آنها را قطعا خلیفه روی زمین خواهد کرد همان گونه که پیشینیان را خلافت روی زمین بخشید و دین و آگینی را که برای آنها پسندیده جا و ریشدار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنیت و آرامش مبدل می کند آنچنان که تنها مرا پرستند و چیزی را برای من شریک نخواهند ساخت و کسانی که بعد از آن کافر شوند فاسقند وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون و را برپا دارید و زکات را بدهید و رسول را اطاعت کنید تا مشمول رحمت او شوید لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس گمان نبر کافران می از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 سه وقت گناهی بر شما و بر آنها نیست که بر یکدیگر آمد و شد کنید این گونه خداوند آجات را برای شما بیان می کند و خداوند عالم و حکیم است وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا کما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله علیم حکیم به هنگامی که اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه بگیرند و من گونه که اشخاصی که پیش از آنها بودند اجازه میگرفتند این چنین خداوند آیاتش را برای شما بیان می کند و خدا عالم و حکیم است والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سمیع علیم و افکار از کار که امید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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون برنابينا وبأطراد الشلوى افراد شل که با شما هم غذا شوند و به شما نیز گناهی نیست که از خانه های خودتان غذا بخورید و همچنین خانه های پدرانتان یا خانه های مادرانتان یا خانه های برادرانتان یا خانه های خواهرانتان یا خانه های اموهایتان یا خانه های امهایتان یا خانه های ماماهایتان یا خانه های خاله هایتان یا خانه ای که کلیدش در اختیار شماست یا خانه های دوستانتان بر شما گناهی نیست که به طور دست جمعی یا جداگانه غذا بخورید و که داخل خانه شدید بر خویشتن سلام کنید سلام و تهیت از سوی خداوند سلام و تهیت پربرکت و پاکیزه این گونه خداوند آیات را برای شما بیان می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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم دعوت پیامبر را در میان خود مانند دعوت بعضی از شما نسبت به بعض دیگر تلقی نکنید خداوند کسانی را که از شما پشت سر دیگران پنهان شوند و یکی پس از دیگری فرار می دانند آنها که مخالفت فرمان او می میکنند باید از این بترسند که فتنه دامانشان را بگیرد یا عذاب دردناک به آنها برسد الا ان لله ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیه و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا والله بكل شيء علیم آگاه باشید که برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است او میداند آنچه را که شما بر آن هستید و روزی که به سوی او باز میگردند آنها را از اعمالی که انجام داده اند آگاه میسازد و خدا بر چیزی آگاه